Kao što ćemo, uz Allahovu dozvolu, nakon što završimo sa ovim prijeko potrebnim osobinama, govoriti i dakle o ružnim, lošim osobinama čiji, od kojih vjerničko srce mora biti čisto. Od tih loših osobina svako vjerničko srce mora da bude čisto. Jedna od posebnih osobina koja neizostavno mora da krasi vjernika i vjernicu, mora da se nađe kod njih. Allah subhanahu wa ta'ala tu osobinu mnogo spominje u Kur'anu. Poslanik alihi salatu sam također u hadisu. To je osobina skromnosti. Osobina skromnosti. I to je dakle posebna osobina. Tom osobinom bili su odlikovani svi poslanici i vjerovjesnici njom su bili odlikovani svi poslanici i vjerovjesnici kako da nekada su to najbolji ljudi, najbolji Allahu i Đalavala robovi. Zatim, radnici za Allahu vjeru, daje, misionari, oni koji pozivaju Allahu i Đalavala vjeri, neizostavno moraju kod sebe imati ovu osobinu. A zatim i svaki vjernik i vjernica koji žele da dakle ustraju u svojoj vjeri, koji žele da zadobiju Allahovu dželavala milost, koji žele da sutra uđu u džennet. U džennet ne ulazi osoba u čijem srcu nalazi se i trunka oholosti, uzdizanja, hvalisanja i sl. Zato na, drugu, na drugoj strani obavezno kod svakog vjernika i vjernice mora da se nalazi osobina skromnosti, osobina blagosti. Allah subhanahu wa ta'ala, kao što rekao, mnogo govori o ovoj osobini u Kur'ani Kerimu. Pa čak traži od svoga poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam da stalno prati, da stalno nadgleda ima li kod sebe ovu osobinu. Na nekoliko mjesta u Kur'ani Kerimu Allah dželovala poziva njega, svoga poslanika Muhammeda alaihi salatu sallam da bude skroman, da bude ponizan. Pa kaže dželovala u suri Al-Hijr, وَخْفِدْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ Doslovan prijevod, spusti svoja krila pred vjernicima. Ponizi se, budi skroman maksimalno pred njima. U suri Eš-Shuara kaže Jalla Vala وَخْفِدْ جَنَاحَكَ لِمَنِ تَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Spusti svoja krila, odnosno budi skroman, budi ponizan prema onima koji te slijede od vjernika. Oni koji kažu za sebe da su vjernici, a tu svoju tvrdnu će dokazati kako slijedjenjem tebe, o Mohamede, kada te slijede, odazivaju ti se u tvojim naredbama, onome što si im naredio i ostavljaju ono što im zabraniš, prema njima budi skroman i ponisan. Kaže se, dakle, Imam el-Kurtubi, rahimehullahu ta'ala, kaže Allahov poslaniće, budi blag i skroman prema onima koji vjeruju u tebe, prema onima koji vjeruju i slijede, slijede tebe. Kako stoji, dakle, u komentaru imama Kurtubija ovih ajeta Allaha subhanahu wa ta'ala. Također Allah dželle dželavala spominje osobinu skromnosti i blagosti nakon posebne osobine, nakon ljubavi prema Allahu. Nema ni jednog vjernika, a da ne tvrdi da voli Allaha subhanahu wa ta'ala. Svi mi, kada bi nas redom stao pitati, sve jedan od nas bi rekao da voli Allaha i Allahovog poslanika alihi salatu wasalam.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 Neka dobro zna. Ako neko od ove vjere otpadne, pa Allah će doći s drugim ljudima. Allah će uputiti druge ljude koje on voli i koji njega vole. Koji njega vole i koje on voli. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala nakon ove istinske ljubavi spominje osobinu edillatin alel mu'minin izzatin alel kafirin, koji će biti ponizni prema vjernicima, a ponosni prema nevjernicima. Ponizni prema vjernicima, Allahovim pokornim robovima, a ponosni jeli, prema nevjernicima. Na sličan način, Allah subhanahu wa ta'ala opisuje svoje pokorne robove, naziva ih wa ibadur rahman i robovi svemilosnog. Kada pred kraj sure El Furqan Allah subhanahu wa ta'ala opisuje vjernike spominjući njihove osobine na ovakav način odpočinje i prvu osobinu koju spominje jeste skromnost. Pa kaže wa ibadu rahmani alladhina yamshuna ala al-ardi hawna wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama. I robovi svemilosnog jesu oni koji smireno hode zemljom ne uzdižu se, ne ohole se. Pa čak kada ih neznalice provociraju, kada ih ružnim riječima oslovljavaju, dozivaju, dobacuju, oni kažu selam, mir. Nećemo s vama da ulazimo u konflikt, nećemo s vama da se raspravljamo. Kaže Ibn Qaym rahimahullahu ta'ala, oni hode smireno, dostojanstveno, skromni su i ne uzdižu se na drugima. Ko? Ibadur Rahman robovi sve milosnog. Ako hoćeš da budeš od iskrenih, pokornih robova Allaha dželle odlikuj se ovim osobinama. Na početku odmah budi skroman. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala govoreći o vrijednosti skromnosti koju nagradu sutra će dobiti Allahu i Jalla vala skromni robovi. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala tilke darul ahira neđaluha lilladine la لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين تو drugu ahiretsku kuću mi ćemo dati onima koji ne žele da se uzdižu na zemlji i koji ne žele da čine nered na zemlji koji se ne uzdižu koji ne ohole se na zemlji nad drugima i koji ne čine nered fesad na zemlji a završnica pripada bogobojaznima. Dakle, ta završnica, ta ahiretska kuća pripada bog, bogobojaznima i mi ćemo dati njima tu ahiretsku kuću. Kao da Allah subhanahu wa ta'ala u ovom ajtu poručuje da će biti na dunjalu ko ljudi koji će se uzdizati, koji će činiti nered na zemlji. Međutim, završnica pripada bogobojaznim robovima koji su bili skromni. Njima pripada ta druga kuća uživanja na drugom svijetu. Ibn Kathir, rahimahullahu ta'ala, kaže Allah subhanahu wa ta'ala obavještava nas da će ahiretsku kuću i vječno uživanje u njoj iz koje se neće izaći, dakle, i u kojoj se stanje neće mijenjati nikada nagore, već samo, dakle, nabolje, kaže, dati samo svojim robovima, skromnim vjernicima, koji ne žele da se uzdižu na zemlji nad Allahovim stvorenjima, niti da šire razvrat, nered na zemlji. Allahov poslanik alihi salatu oslam dobio je posebnu objavu za ovu osobinu. Da vjernici budu skromni, da njegovi sljedbenici se odlikuju ovom osobinom, poslanik alihi salatu sam je dobio posebnu objavu, posebno mu naređeno. Zar to ne govori o posebnosti ove osobine? Zar to ne govori koliko smo potrebni da se odlikujemo ovom osobinom. Kaže poslanik alihi salatu wasalam kako nam prenosi i jad ibn Himar radijallahu talan kaže vjerovjesnik alihi salatu wasalam i doista mi je Allah objavio da budete skromni i blagi jedni prema drugima. Dakle, posebno objavio mimo Kur'ana doista mi je Allah objavio da budete skromni i blagi jedni prema drugima, da se ne uzdiže jedan na drugim kako ne bi činio nasilje jedan drugom. Doista mi je Allah objavio da budete skromni i blagi jedni prema drugima, da se ne uzdižete jedni na drugima i da ne činite nasilje jedni na drugima. Rekao je također Allahov poslanik alaihi salatu osam hadisu, također kod imamo muslima, sadaka ama baš nimalo neće umanjiti i metak. Sadaka, ko, makoliko bila podijeljena, udjeljeno bilo, neće umanjiti i metak, već će ta sadaka da bude razlog bereketa u preostalom i metku. I Allah neće čovjeku koji prašta povećati osim ponos. Neće mu povećati poniženje. Ne, kako to danas na Dunjalku ljudi misli. Vidi ga, prašta zato što ne može da uzvrati. Jest ponižen i slično. Ne. Allah subhanahu wa ta'ala kod Allaha dželle vala važe drugi parametri. Allah subhanahu wa ta'ala će povećati ponos onome koji oprašta. A onome koji bude blag i skroman radi Allaha, Allah će ga uzdignuti. Kako do ugleda, kako do položaja sa skromnosti. Allahu poslanik alihi salatu oslam kaže, a onaj koji bude blag, koji bude skroman, radi Allaha, Allah će njega i uzdignuti. Također, u hadisu Ebu Hurere, radi Allahu talan, kaže Allahu poslanik alihi salatu oslam, nema jednog čovjeka, nema čovjeka, a da nema kod sebe hakemu, mi to ne vidimo. Ali jedan poslanik poslanika alihi salatu samo obavještava o tome. Hakema jeste halka, koja se nalazi, kaže poslanik alaihi salatu wasalam, u nozdravama svakog čovjeka. Za tu halku privezano je uže. Dakle, na jednom kraju uže je svezano za halku, tu hakemu, a drugi kraj užeta drži melek. Kaže Allahov poslanik alaihi salatu wasalam, on nas obavještava o ovoj neviđenoj stvari. Ukoliko čovjek bude skroman i ponizan, ne bude se oholio, uzdizao, Allah subhanahu wa ta'ala kaže meleku podigni njegovu hakemu. Podigni, uzdigni njegovu hakemu kako bi on bio visokog čela, uzdignute glave. Dakle, onaj koji se ponizi radi Allaha, koji bude skroman radi Allaha, Allah naređuje meleku da podigne njegovu hakemu kako bi ga Allah na takav način uzdigao. Kaže dalje poslanik Alihi Salacom, dočim onaj koji sam poželi da uzdigne svoju hakemu, odnosno koji se bude oholio, koji bude hodao među ljudima, uzdignute glave nadmeno, Allah Vala kaže Meleku, spusti njegovu hakemu, spusti njegovu hakemu, povuci uže na dolje. Pa dakle, on biva tada ponižen. Omer radijallahu ta'ala također prenosi da je Allahu poslanik alihi salatu wasalam rekao kako Allah dželavala kaže, dakle hadis kuci. Allah subhanahu wa ta'ala kaže ko bude radi mene skroman i blag i ponizan ovako. Pa je i Allahu poslanik alihi salatu wasalam i Omer prenošeći ovaj hadis, prenoseći ovaj hadis pokazao rukom prema dolje, spuštao je ruku prema dolje. Ko bude radi mene blag, skroman, ponizan ovako, ja ću njega uzdignuti ovako. Omer radijallahu ta'ala ni Allahu poslanika alihi salatu osallam su pokazali svojom rukom. Dakle, ko bude radi Allaha subhanahu wa ta'ala skroman i ponizan, Allah subhanahu wa ta'ala će njega uzdignuti. Zatim, o ovoj osobini prenosi se mnogo govora i od naših prethodnika, naših prvih generacija. Pa Ebu Bekr radijallahu talan kaže ugled i veličinu našli smo u skromnosti. Dakle, ako mi želimo ugled, veličinu, želimo da budemo ponosni, kako tražiti, uzdizajući se, uzdizajući se na drugim ljudima, oholiti se na drugim ljudima, omalovažavajući druge, ne, već dakle da budemo skromni i ponizni. Budeš li prema ljudima skroman i ponizan? Budeš li ih izmetio ljudima? nastojao da ih okoristiš i od njih maksimalno odagnaš svaku štetu, ljudi će te prihvatiti, ljudi će te uzdizati, Imaćeš posebno mjesto kod ljudi. Dočim, budeš li oholio se nad ljudima, budeš li sebe uzdizao, a druge sve omalovažavao, ni podaštavao, ljudi te neće zasigurno voljeti. Ljudi će te odbacivati svoga društva. Ljudi će o tebi govoriti sve najgore a prije ili kasnije budeš li skroman i ponizan radi Allaha, očekujući nagradu od Allaha, čineći hizmet ljudima, Allahovim stvorenjima, prije ili kasnije ljudi će te prihvatiti i imat ćeš posebno mjesto kod ljudi. Kaže Ebu Bekr, radi Allahu talan, ugled i veličinu našli smo u skromnosti. Slično, Ibrahim ibn Šejban kaže, ugled je skromnost. Ugled je u skromnosti. Ugled se postiže u skromnosti, a ponos u bogobojaznosti. Ponos postiže se u bogobojaznosti, a sloboda se postiže u zadovoljstvu. Aisha radijallahu talanha kaže zaboravljate na najbolji ibadet, a to je skromnost. Zaboravljate na najbolji ibadet, a to je skromnost. Muaz ibn Džebel radijallahu talan rekao je prelijepe riječi. Kaže, neće čovjek postignuti vrhunac imana sve dok mu skromnost ne bude draža od ugleda sve dok mu skromnost, poniznost ne budu draži od ugleda i veličine. Dok mu malo imetka ne bude draže od mnogo imetka. Dok mu oni koji ga vole i koji ga mrze ne budu jednaki i dok ne bude mislio o drugima ono što misli sebi. Dok ne bude priželjkivao drugima ono što priželjkuje sebi. Sve dok mu, dakle, skromnost i poniznost ne bude draža od ugleda. Malo imetka od mnogo imetka. Oni koji ga omalovažavaju i koji ga, koji ga hvale dok mu ne budu jednaki i dok mu dok ne bude mislio o drugim ljudima ono što misli sebi. Prelijepe, prelijepe riječi. Hasan al-Basri rahimehullahu ta'ala govori o skromnosti pa daje drugu definiciju. I kaže tevadu skromnost jeste da kada izađeš iz svoje kuće da za svakog muslimana kažeš da je on bolji od tebe da svakog muslimana koje god sretneš, kažeš on je bolji od tebe. I na ovakav način su postupali naši prethodnici. Kažu, kada izađeš iz kuće pa sretneš stariju osobu od sebe, reci on je bolji od mene. Dobro. Ali i kada sretneš mlađu osobu od sebe, reci on je bolji od mene. Dobro, zašto sad? Rekao sam za stariju. Zašto sad za mlađu? Kaže, moraš da kažeš za stariju osobu da je bolja od tebe. Zato što ona živi duže od tebe. I imala je priliku i vjerovatno iskoristila tu priliku da učini više dobrih dijela od tebe. Ta starija osoba ima više dobrih dijela od tebe. Dobro, ako je tako, zašto onda mlađa osoba je bolja od mene? Zato što je ona manje uradila grijeha od tebe. Ti si više uradio grijeha od te mlađe osobe. Nisu dali pristupa šeitanu da im priđe šeitan nikako. Pa dakle, bili su skromni, sebe su smatrali najgorim od prisutnih. Uvijek su smatrali da su drugi bolji od njih. Makako, dakle, oni bili učeni. Fudail ibn Iyad, rahimehullahu ta'ala, kaže skromnost je da se poniziš istini, da prihvatiš istinu ma od koga ona došla. Ako ti dođe, dakle, od bilo koga istina, potvrdi se da je istina i od bilo koga da ti ona dođe, obaveza je da prihvatiš istinu zbog istine, a ne da je odbiješ zbog toga ko ti je donio tu istinu. Danas, ako govori neko ko mi se ne sviđa izgledom ili nečim drugim, ja to neću prihvatiti od njega. Danas je to prisutno kod nas. Zato i jesmo u ovakvom neznanju. Mi hoćemo da slušamo samo onoga koga volimo, koga mi, do koga mi držimo, koga mi cijenimo. A toliko također učenih ljudi mimo nas – postoji. Ne, mi hoćemo samo da slušamo tog i tog. Što god nam on kaže, mi ćemo uzeti. Od drugih, drugih nas ne, ne interesuju. Zato imamo ovako malo znanja. Zato nam je ovako naše pridržavanje za vjeru slabo. Da prihvatamo istinu, ma od koga ta istina došla, svejedno sviđao se on meni ili ne sviđao, volio ga ja ili ne volio i slično, govorio kako meni paše odgovara ili ne, obaveza nam je da prihvatimo istinu. Kada bismo na takav način prihvatili istinu i postupali po njoj, zasigurno, daleko, daleko naše imansko stanje bilo bi veće i bolje. Katade, rahimahullahu ta'ala, rekao je, kome bude dati metak i ljepota, ili lijepa odjeća ili znanje, pa ne bude skroman, sve će to biti razlog njegove patnje na sudnjem danu. Kome bude dati metak, ljepota, lijepa odjeća, bilo šta mu dato, pa se on bude time oholio, bude se time uzdizao, to će samo biti razlog njegove patnje i njegove propasti na sudnjem danu. Što god nam Allah dželavala da, a sve što uživamo, uživamo od Allaha subhanahu wa ta'ala, pokažimo svoju skromnost prema tome. Pokažimo svoju poniznost i potrebu za tim, pa će nam Allah dželavala ako Bog da još više uvećavati. Dočim ako se budemo time oholili nad drugima, davajući do znanja da smo mi to postigli svojim znanjem, svojom inteligencijom, pameću i ostalim, dok drugi nisu na tom nivou, ne mogu da postignu na takav način indirektno ukazivali da to nije blagodat od Allaha subhanahu wa ta'ala, zbog toga će to da bude razlog naše patnje, da nas Allah sačuva toga na sudnjem danu. Onaj koji pri sebi ne bude imao ovu osobinu, smirenost, skromnost, blagost, poniznost, već bude imao suprotnost, oholost, uzdizanje, kao što smo čuli, to će biti zasigurno razlog njegove patnje. I tom osobinom, dakle ovom suštom suprotnosti, skromnosti, blagosti, poniznosti, dakle osobinom oholosti, uzdizanja, nadmenosti, prvi se opisao šeitan Iblis. Pa kako može vjernik da se opiše tom osobinom? Prvi koji se opisao osobinom oholosti, nadmenosti, uzdizanja i na Dunjaluku i na, i na zemlji i na nebesima. Jeste Iblis. Kada je Allah dželovala naredio svim melekima da učine seždu poštovanja prema Ademu alihi salatu wasalam, odbio je Iblis i rekao ja sam bolji od njega. Ja sam bolji od njega. Pa dakle, kako doliko je vjerniku, vjerniku koji tvrdi da vjeruje Allaha dželavala, da slijedi Allaha subhanahu wa ta'ala, Allaho je narod bez zabrane, da se pokorava Allahu subhanahu wa ta'ala, kako može da se opiše osobinom nadmenosti, oholosti. Zatim, tom osobinom su bili opisivani i opisivali se tu osobinu kod sebe su imali prethodni narodi koji su uništeni i za koje nam Allah dželavala u svojoj knjizi govori da će sutra biti podvrgnuti kazni u džahennemu, Beno Israili i drugi, da se oholili, da im je dolazilo toliko i toliko poslanika i vjerovjesnika, međutim oni su to odbijali, negirali i smijavali se s tim. Pa kako dakle danas vjerniku toliko je da se opisuje tom osobinom, kako ne uzme i vrta pouke iz tih prethodnih naroda. Sretan je onaj koji se uči na tuđim greškama. A teško li se onome koji bude se učio na svojim greškama i nesretniji od njega jeste onaj koji shvati, spozna da je pogriješio, a ne bude imao priliku za popravkom. Ne bude se mogao popraviti. Kako kod sebe izgraditi ovu osobinu skromnosti? Je tako? Niko se od nas ne rađa sa osobinama, ovim potrebnim osobinama. Već se dakle one izgrađuju. Kako izgraditi kod sebe skromnost, poniznost, blagost? Zasigurno prije svega koriti svoju dušu. Ne smijemo dozvoljavati svojoj duši da se uzdiže. Ne smijemo imati lijepo mišljenje o sebi, da smo mi dobri, da smo mi posebni, da niko nije kao mi i slično. Već dakle trebamo koriti svoju dušu. Čuli smo kako naši prethodnici su govorili da i stariji i mlađi svi su bolji od njih. Stariji su učinili više dobrih dijela, mlađi su učinili manje dobrih dje, manje grijeha od njih i svi su drugi bolji od njih. Iako su to bili veliki učenjaci koji su govorili na takav način. Dakle, koriti svoju dušu, ulagati maksimalan napor na otklanjanju i liječenju svojih mahana, svojih manjkavosti. Ne govoriti o drugima, već govoriti o svojoj duši. Zatim, prisjećati se često ahireta, prisjećati se često ahireta da ćemo biti dovedeni pred Allaha subhanahu wa ta'ala kako postići uživanja na drugom svijetu, kako postići džennet, ući u džennet sa oholosti, sa nadmenosti i slično, to je nemoguće. Već dakle, upoznati se s čime se sve ulazi u džennet, između ostalog, jeli, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, tu ahiretsku kuću daćemo onima koji nisu željeli da se uzdižu na zemlji, niti su učinili nereda na zemlji. Zatim da budemo ponizni prema našoj braći muslimanima, sestrama muslimankama, da ispunjavamo njihove potrebe, naročito siromašnim muslimanima, naročito muslimanima s posebnim potrebama i općenito, dakle svim ljudima, siromasima i ljudima s posebnim potrebama. Jer onaj koji hizmeti njih, koji sjedi s njima, koji razgovara s njima, taj zasigurno sve to čini radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Od njih nema ništa da dobije. Od siromaha, pogotovo od ljudi s posebnim potrebama koji su potrebni nekoga da ih izmeti, kako da ti nešto daju? Mogu dakle samo da podignu ruke Allahu subhanahu wa ta'ala i da dove za tebe. Međutim, ta dova vrlo lahko može biti primljena prije naših dova. Zato što su to ljudi u potrebi, zato što su to ljudi također i oni sami skromni, ponizni, ne mogu se uzdizati, ne žele se uzdizati i slično, pa je očekivati da njihova dova bude primljena prije naših dova. Na ovakav način, dakle, izgrađujemo skromnost, poniznost kod sebe. Nastojimo se družiti što je god moguće više s vjernicima i prema njima biti ponizni i skromni. Također je li sa osobama s posebnim potrebama, sa siromasima i nastojimo biti skromni i ponizni prema Allahu i dželevala istini što god dođe u Kur'anu ili u vjerodostojnom hadisu od naredbi, mi to prihvatimo malo od koga nam to došlo, preko koga nam to došlo. Sviđao se on nama ili ne sviđao, to je rekao Allah. Rekao Allahu poslanik alihi salatu oslam i zbog toga ja to prihvatam i slijedim. I što god nam Allah subhanahu wa ta'ala zabrani, zabrani nam Allahu poslanik alihi salatu oslam u vjerodostojnom hadisu toga se ostavimo. Mako nam došao sa tim ajetom, mako nam došao sa tim hadisom, prihvatimo taj dotični, sviđao se nama ili ne sviđao po svome izgledu ili nečemu drugom, mi, dakle, nećemo odbaciti nećemo dakle odbaciti taj kuranski ajet ili hadis zbog toga što nam je on dotični došao. Ne, Bože sačuvaj, prihvatit ćemo jer su to Allahove dželavala riječi. Na ovakav način trenirajmo se, izgrađujemo kod sebe posebnu osobinu vjernika, robova, svemilosnog Allaha dželavala. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nas učini ovakvim skromnim, poniznim, blagim, vjernicima u njega, Allaha subhanahu wa ta'ala. Molim Allaha dželovala da oprosti meni i vama, mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama. Walhamdulillahi rabbil alemin, wa sallilahuma la nabina Muhammed, wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Oh.